Indi ýene bir bilmeli zadymyz näme? Müşrik sözi. Bärde-de açyklajak bolýan zadym näme? Biz käbir oglanlarymyz, şul akydada gezip ýören oglanlar kä halatda näme? Ulamalaryň käbir sözlerine näme? Şübhä düşýärler. Käwagt ulamalardan mesele soralýar. Bir adam gyssananda näme etýär? Mahlugy çagyrýar. Şu kim diýä welin, näme diýip jogap berýärler? Käfir diýýärler. Ýa şeýh, Hä? Bul adam bilmän etýär. Düşündiňmi? Şu bilmän etmeýänligi se, bilmän etýänligi sebäpli buny bagyşlap bolanokmy diýýän welin, ýok diýýärler. Bilip etsin, bilmän etsin şu müşrik diýýärler. Düşündiňmi? A kä halatda-da näme, ýa şeýh, şul adam bilmän etýär. Düşündiňmi? Şuňa näme, uzur ýokmy, şuny bagyşlap bolanokmy diýseň, bilmän etýän bolsa, oňa käfir diýmeýäs. Düşündiňmi? Şo bir mesele. Kä halatda, Ýok, bilip etsin, bilmän etsin, şu müşrik diýerler. A kä halatda-da näme, ulamalyň jogaby üýtgäp näme diýerler, Ýok, bilmän etýän bolsa, oňa uzur bar, biz käfir diýmeýäs diýerler. Düşündiňmi? Ony bagyşlaýar, näme, ylymsyzlyk sebäpli edenligi, ylymsyzlyk sebäpli eden bolsa, oňa käfir diýmeýäs diýerler. Nädip düşünmeli? O biziň ýanymyzda, näme, Bu düşünilmeýän mesele däl, düşündiňmi? Sözem biz alymlaň sözüne, alymlaň myradyna görä düşünýäs, düşündiňmi? Şo Kuranda Allatagalaň näme Kuranyň özi ýoly bar, dogry däl, muhkem aýatlar bar, ýagny manysy aýdyň, düşünip bolýan aýatlar bar we ylmyň bolmasa, alymyň öňünde okamasaň düşünip bolmaýan aýatlar bar. Indi Allaň sözünde gönümel düşünilýän sözler bar we kynçylyk bilen düşünilýänler söz bar, söz bar bolýan bolsa. Indi adamyň sözi näme has hakgyl näme açyklanmaklyga. Şoň üçin alymlaň sözünde-de näme açyklanmaly ýerleri bar. Şoň üçin ulamalar näme diýýär. Müşrik sözi näme ilki bilen şerigatda gelen söz. Dogry dämi? Şu yslamda gelen atlaň hem yzyna eýerýän höküm bar. Düşündiňmi? Bir müşrigiň şu dünýede yzyna eýerýän hökümi bar we bir müşrigiň o dünýede yzyna eýerýän hökümi bar. Düşündiňmi? Haçan-da ulamalar, näme, bir şirk eden adama, ylymsyz sebäpli edenem bolsa, müşrik diýýärler, nämäni göz öňünde tutýarlar? A kä halatda-da, ylymsyz sebäpli eden bolsa, oňa käfir diýmeýäs diýýärler, Onda nämäni göz öňünde tutýarlar? Düşündiňmi? Şuny açyklamaly bolýar. Müşrigiň yzyna dünýede näme hökümler eýerýär we müşrigiň yzyna ahyretde näme hökümler eýerýär? Ilki şony bilmeli. Müşrik şu dünýede yzyna eýerýän hökümleri näme? Müşrigi birinji göremizde salam bermeýäs. Düşündiňmi? Kime bir müşrik, bir adamyň Alla we Resuly tarapyndan şirk diýlen sözi edenini ýa şirk diýlen amalyny gördükmi, şul adama biz näme diýmeli bolýarys? Müşrik diýmeli bolýas. Mysal gabra çokundy. Gyssananda Alladan gaýryny çagyrdy. Düşündiňmi? Näme öwlüýälere tewekkül etýän idi. Ogul, gyz ýa haýyr-berekedi bir gabyrdan ýa tümmekden ýa bir çöpden ýa çörden bir daşdan sorady. Şuny etýän adamyny biz gördük. Şuňa näme diýýäs? Müşrik diýýäs. Indi şu sözüň yzynda näme biziň şu müşrik adyny alan adam bilen dünýede we ahyretde biziň gatnaşmaly çägimiz bar. Şu müşrik diýlen adam bilen dünýede nähili gatnaşmaly bolýas? Salam bermeýär. Ölse, jynazasy okalmaýar, ýuwulmaýar, kepelinelmeýär, musulmanyň gabrystanlygyna jaýlanmaýar. Aýal musulman bolsa, öz-özünden talak düşýär. Düşündiňmi? We musulman ene-atasy ölen bolsa, bu müşrik kapyr diýlene buň näme, mirasyndan berilmeýär. Ýa-da müşrik käfir diýlen ölen bolsa, buň maly musulmana miras düşmeýär. Umumy näme beýtilmala paýlanýar. Düşündiňmi? Umumy musulmanlara paýlanýar. We şo sanda-da şu müşrik diýlen adam damak çalsa, iýilmeýär. Düşündiňmi? We ýene näme? Öldürilýär. Düşündiňmi? Müşrik näme? Eýsem biziň pygamberimiz hadysda näme diýýär? Men bedele dinehu faktuluhu. Kim dinini üýtgetse öldüriň diýýär. We öldürilýär. We Ölensoňam dowzahy diýes. Düşündiňmi? Ölensoňam Ölensoňam dowzahy diýes. We gyz almagam bolmaýar, we gyz bermegem bolmaýar. Indi şu nähilek müşrigiň dünýe we ahyret hökümi oňa eýerilýär. Haçanda şo müşrik bilip eden bolsa. Düşündiňmi? Bir adama näme ýetdi, şu etýän zadyň şirk diýlip. Düşündiňmi? Şu diýýän zadyň küfür, gardaş, şuny diýme, şu etýän zadyň küfür, ýetdi şul adama. Ýetenden soň, şu etýän zadynyň küfrdigini, şirkdigini bilenden soňam, gaýtmatdam, eýýäm bul adamyň, näme, dünýe we ahyret hökmi buňa berilýär. Düşündiňmi? Emma bir adamyny bildik, düşündiňmi? Bir adamyny bildik, bilmän etýän bolsa, bilmän etýän bolsa, şuň hakyndan käbir hökümler aýrylýar. Bir adam, näme, gyssananda ölini çagyrýar. Ýa-da gabra sejde etýär. We özem şu etýän zadyň küfrdigini bilen-ä. Düşündiňmi? Oňa müşrik diýýäsdigine ýaňky hökümlerden käbiri aýrylýar. Düşündiňmi? Ýaňky agzalan hökümleriň käbiri şuňa berilmeýär. Haýsylar aýrylýar? Iki höküm aýrylýar. Bir höküme şu dünýesine degişli höküm aýrylýar. Bir hökümem ahyredine degişli höküm aýrylýar. Dünýesine berilýän höküm näme? Öldürmeýäs. Düşündiňmi? Ylymsyzlyk bilen näme? Şuň şu küfre düşmekligi, ölümden şuny goraýarmy? Goraýar. Tä buňa hüjjet inýänçä, aýdylýança, düşündirilýänçä öldürip bilmeýär. Düşündiňmi? We şol adamynyň küfrde-de, şirkde-de bilmän ölendigini bilsek, dowzahy diýmeýäs, oň halyny Alla bilýär diýýäs. Düşündiňmi? Şonuň üçin ulamalardan käwagt soralanda, müşrik diýende näme? Ine, şuny göz öňünde tutýarlar. Ýagny, ylymly, ylymly we bilip etdi. Ana, ol müşrik, dünýe we ahyret hökmem oňa berildi. A kähalatda soralýar, Şeýh, bilmän edipdir. Şoňa käfir diýip bilýäsmi diýlende, Ýok, biz käfir diýip bilemizak diýenlerinde, nämäni göz öňünde tutýarlar? Ýagny öldürip bolýa we kyýamatda-da dowzahy diýilýän käfirlerdenmi, ýa-da hem şu iki hökümi aýyrylýan käfirlerdenmi? Şony göz öňünde tutýarlar. Düşündiňmi? Şonuň üçin ulamalar gysgaça näme, ýaňkyny jemläp näme diýýärler? Delil ýeten käfir bar, delil ýetmedik käfir bar. Düşündiňmi? Delil ýeten käfir bilen delil ýetmedik käfiriň iki zatda tapawudy bar. Delili ýeten käfir, yslam häkimiýedi bolsa öldürilýärem we delili ýetip ölendigini bilsegem kyýamatda-da şu dowzah ýüzýärsiň, düşündiňmi? Emma biri delilsiz, ylymsyz, bilmän küfre-şirke düşýän bolsa, ýaňkyň ylymsyzlygy şu iki hökümi göterýär şonda, düşündiňmi? Uzur bolýar. Ölüpdir, bilmän edipdir, dowzahymy? Amruhu ilallah diýýär, bir Alla bilýär, biz ony bilemizok diýýär. Pylan adam şirk etýär, bilýärmi? Ýok. Öldürmeýäs. Ýöne, müşrik ady aýrylýarmy şondan? Ýok, müşrik ady aýrylanok. Düşündiňmi? Bilip etsin, bilmän etsin, müşrik ady aýrylanok. Şol adama müşrik diýilýär. Emma bilmän etýän bolsa, iki höküm göterilýär. Olam, ölüm hökümi bilen dowzah hökümi. Delilimiz näme? Siziň Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Ve ma kunna muazzibine hatta neb'asa rasula. Allatagala şu taýda, Rasul indirýänçäk, ýagny bildirýänçäk, aýtýançak, düşündirýänçäk, Azap bermeýäs diýýär. Şul aýatda Allatagala, Azaby göterdimi şondan ýadanym küfür adyny göterdi. Diňe azaby göterdi, düşündiňmi? Emma küfür şirk adyny ondan götermedi. Emma murjieler näme şu aýaty ýalňyş ulanýarlar. Ýani bir adam ylymsyz şirke küfre düşse, näme edýärler? Gönümel ýanky aýaty ulanýarlar. We ma kunna muazzibina hatta nab'asa rasula. Ýani pygamber ugratýarsa oňa azap bermeris diýde. A bizem azap bar diýemiz a oňa. Ylymsyz şirke, ylymsyz küfre düşse we oňa aýtýan, oňa öwretýän ýok we özi bileýin diýse, bilmeklige-de mümkinçiligi ýok. Ine, bungalak şirke, bungalak küfre düşen adama bizem dowzahy diýemizok. Düşündiňmi? Belki, Allaň ýanynda ýalkanyp, bagyşlanyp, jennete girmekligem ahmal. Emma aýat ondan näme? Azaby göterdi. Aýat ondan şirk, küfür adyny götermedi. Düşündiňmi? Aýat näme diýdi? Ylymsyz, bilimsiz käfirler. O dünýede näme? Tä synalýança azap çekmeýärsen. Azap göterilýär. Onda näme? Küfür ady, şirk ady göterilenok. Düşündiňmi? Şoň üçip näme? Bizde iki tüýsli müşrik bar, iki tüýsli kapyr bar. Ýani delil ýeten müşrik käfir we delil ýetmedik müşrik käfir. Düşündiňmi? Bir adam näme? Küfür etýär. Damak öwlüýäleň, ölüleň ýoluna damak çalýar. Gyssananda Allahdan gaýryny çagyrýar. Gabyrlardan, tümeklerden ogullygy, ýz sorýar. Biz seretýäris. Şul adam. Bileýin diýse şu zatlaň nämedigini, bilmäne mümkinçiligi bardymy? Şoň obasynda, şoň ýurdunda towhida, dine çagyrýan adam bardymy? Kitap, ylym, ulema şoň elýeterindedimi? Hawa. Onda bul adam näme, eýýäm elýeterinde eken, ýöne özi biperwaýçylyk eden sebäpli näme, öwrenmändir, bilmändir. Bul adamyň dünýesine, ahyretine höküm edilýär. Emma gördük-bakdyk, şul adamyň obasynda ulema ýok. Şul adamyň el ýeterinde, barybiljek ýerinde, şul adamyň mümkinçiliginde din öwrenmeklige, hak bilen näme, batyl tapawutlandyrmaklyga mümkinçiligi ýok. Şo sebäplem şirk-küfür etýär. Şul adam ölse dowzahy diýýäsmi? Ýok, dowzahy diýmeýäs. Bunuň ylymsyzlygy bundan azaby göterýär, bundan dowzahy göterýär. Gönümel baryp öldürip malyny, janyny halal edibilýäsmi? Ýok, edip bilmeýäs. Buňa hüjjet inmese bolanok. Düşündiňmi? Ýöne müşrik diýýäsmi? Müşrik diýýäs. Düşündiňmi? Damak çalsa iýýäsmi? Iýmeýäs. Ymam bolsa, yzyna uýýasmy? Uýmaýas. Düşündiňmi? Uýmaýas. Essalamu aleýkum diýýäsmi? Diýmeýäs. Gyz bermeýäs. Gyz almaýas. Düşündiňmi? Emma öldürip bolýarmy? Öldürip bolmaýar. Näme üçin? Bu ylymsyz etýär. Buňa hüjjet indermeli. Hüjjet iki zat üçin gerek. Köp oglanlar düşünenok. Hüjjet müşrik diýmeklik üçin gerekdir öýtýär. Ýok. Şirk eden adam müşrik. Buň hüjjete baglanyşykly zady ýok. Hüjjet näme üçin gerek diýýär ulamalar. Öldürilmelimi öldürilmeli däl. Dowzahymy dowzahy däl. Şunusyny çözmek üçin hüjjet gerek. Ýagny bir müşrik adam, biziň nazarymyzda bir musulman adam şirk edip, küfr edip dinden çyksa, Resulallah şoňa näme höküm berdi? Ölüm hökümini berdi. Men beddele dinehu faktuluhu diýdi. Dinini üýtgedeni öldüriň diýdi. Indi murted adam, müşrik küfür esasynda murted bolan adam näme? Ýa-da aslan yslama girmedik käfirler, müşrikleriň hökmi näme eken? Ölüm eken. Ýöne seretýäs. Şulara hüjjet ýetdimi? Yslam dagwaty ýetdimi? Aýat hadys ýetdimi? Towhid näme? Şirk näme? Öwredildimi? Düşündirilimi? Şu zada seretýäs. Şu zatlar ýetmedik bolsa näme? Eýýäm ylymsyz bolýar dämi şul adamlar? Etýän şirkinem, küfrünem ylymsyzlyk sebäpli etýärler dämi? Şularyň ylymsyzlygy şularyň iki zatdan goranmaklygyna sebäp bolýar. Başga zatlardan goranyp bilenaklar. Iki zatdan goranybilýärler. Ýagny göni baryp öldürip bilmeýär musulmanlar. Düşündiňmi? Musulmanlar bardy-gokdy şularyň şirk etýänini görýär. Näme? Şu etýän zadyňyz şirk-ow bileňizakmy? Ýa bilemizak. Toba etýäs, gaýtdylar, mesele gutardy. Emma bilýäs diýdim, öldürilýär, düşündiň. Bilmeýän bolsa näme etmeli? Aýtmaly, öwretmeli, gaýt diýmeli. Gaýtmadym, ondan öldürmeli, düşündiň. Ölensoňam dowzahy diýmeli. Ýani ylymsyz küfre, ylymsyz şirke düşýän adam iki hökümden näme saklanýan eken? Ölüm hökmünden we ömürlik dowzahylykdan. Biz näme edýäs? Şul adam bilmän ölen bolsa, näme, emruhu ilallah, bunuň işini Alla bilýär. Biz oň bilen Allaň arasyna goşulamyzok diýýäs. Emma, şu dünýede şirk eden müşrik, oňa müşrik diýmeklik üçin hüjjet gerek däl. Gördük, bakdyk, şul adam şu dünýede şirk ediberipdir, bilip etdi, bilmän etdi. Biziň işimiz ýok. Dünýewi hökümi berilýär oňa. Şunuň ölensoň ýuwulmaýar, ýa ölen bolsa, oňa doga-dileg edilmeýär, yzyndan sadaka, janyny näme, ugradylmaýar. Düşündikdämi, oglanlar, ýaňky meselä?